Daarna beginnen de drie tekstgedeeltes. Het eerste, het Vehafta. Het tweede, het Vahaya. En het derde, het Vayomer. Het eerste gedeelte. Volgens de gebruikelijke Torah Cantillation. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיבתם בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוקבך ובקומך, וגשתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Het Vaya wordt meestal stilgebeden. Vaya im Shemoa. Tishmeu el mitzvotai. Asher anochi mitzave etchem hayom. לאהבה את אדוני אלוהיכם, ולעובדו בכל לבביכם ובכל נפשכם.